sampun kelampah ngladosi Raden Arjuna sampun rumaos bejo gesang kula pun madyapada Bile kula kadhawen upadi wong madyaning wana kula sagah sampun malih namung sakit pejah sedya kula temah Kowe mantep pikirmu kula nuwun bisane kuwi kasembadan aja nganti kowe asipat yaksi kowe kudu sipat wanudya ingkang sulistya ing warna lha aja nganggen kula badhe ngewahi wujud kula menika kados pundi tiyang nggih sampun keparenging betara kados ngaten menika coba nderek aku sedya tak paringi srana tak Tantan, dandani supaya kowe katon sulestya ing warna mangumangung wangwang nangun kang lakyo kama yeah. kang wasiwa mangan eh, oh. nenangi wonten pengendika ingkang adawuh Raden Ayu kowe wektu iki wis ora sipat yaksi katon sulistya warnamu kersanipun kakang bo menika kados to kakang bo diajeng moro Sri Kandi ora prayoga kalamun kowe sedya ngujo kanepsonmu kala poto diajeng paring pitulungan marang sepadha padaning dumadi kula muni nggih kula semanggaaken karena wektu iki kula katon wanudya ingkang sulista ing warna yajata gini kowe aja ngaku kekasihmu jata gini kula nuwun inggih lajeng kula kedah ngagem nami sinten saindenging swantara wektu iki ingkang tadi kekidung para priya kuwi kejobamu putri Sloka Ima Dewi Kuntul Wilanten kowe ngaku putri Sloka Ima jenengmu Dewi Kuntul Wilanten lamun kowe pinanggiya Kanjeng Pangeran Arjuna enggal kowe matur bloko menawa bakal suwi kita yang lumrah mesti bakal ditompo kang tadi paswitanmu kalamun betorongu daneni mesti bakal nomor go gampang koi pinanggio pangeran Arjuna ulon muninggi minongko tetus paugran ing lampah kulo gusti raden ayu kulo cingketan ketan jujuk wono pundi gusti raden ayu kowe njujugo elastik prosoro, mbok menawa bakal petoro tanene kang dadi penuwunmu Gusti Raden Ayuwara Sembadra matur sewu sembanuwun panjenengan kepareng-pareng srana saged dipun kasembadan sedya kula kepareng kula nyuwun pangestu daya-daya kasembadan sedya kula Iyo ingeng prayitna ya kuntu milanten. Nyuwun pangestu Gusti Raden Ayuwara Sri Kanti. Ya ya inggih budhal kuntu milanten. Jagat bejo kemayangan bakal kasembadan setyaku. Sang sangsaya dalwararas abyur kang lintang kumedhap titisun nyomatiya ratri lumerang gandaning respeto. Laju tindak nyo. Kusuma ning ayu dewi kuntul wilanten silewarni. Pesining panggali. Sediwana lasak. Wonotik brosoro. Angpati dian. Arjun. nalika semanten sangyeng Bagaswara Sukunjem Pratiwi gumantos sangyeng Candra kang kinaryo damaring jagat lumampang sangyeng Candra yekti panjer ing akasa pratandha wis dumugi titiwanci wancine wis goro-goro Sukro mangkoro sukro dino jumuah mangkara urang sasi sura tanggal 1 dina Jumat pratandha tauning urang wateke murah banyu nanging panas prabawane akeh loro kang tumempuh para kawula tumpak mendo tumpak dina setu mendo wedhus sasi suro tanggal siji dina setu pratandha tauning wedhus wateke uga akeh udan prabawani ro dhateng para kawula kathah kang samiwon demimil kekatan pangandikan nanging ingkang tanpa dunung dite kanobo dite wardining dina akad kanobo kelaban sasi suru tanggal siji dina akad pratundo tauning kelaban wateki larang dan panas perbawane akeh wong kang padha masang gunawisa Nanging senajan to akeh kang padha masang Gunawisa waton ingkang dumadi madya padha jujur ora tegas Gunawisa. Somo warjito somo warjining dina Senin warjito cacing sasi suro tanggal siji dina senen pratandha wateke apa taun ing cacing wateke akeh udan banjir bandan anggoro rekoto anggoro dino selosor rekoto yuyu sasi suru tanggal suci tumibo dino selosor keti tauning yuyu yo tauning kodok mateki akeh udan prabawani roh dateng poro kamuloh ingkang tumindak gentong umos ora pinter ngaku pinter ora becus ngaku besus ora tau dadi guru klenik ngaku suge ngelmu ora ketangkang kang diulang kemu ngelmu bulpus akeh podo kang tumindak duro sembodo podo dedagangan Regos titik diakok keogah catut-catutan. Buto mengso buto, dinorbu mengso kebu. Sasi surut tanggal siji dinorbu wateke tauning kebu. Dilaring jagat toto tentrem gemah ripah lo jinawu. Ora mung loro kesmo sami kemeton kang sami dagang bisa adul payu tuku murah Respati mintuna respati dina kemis mintuna iwak Sasi suruh tanggal siji dina kemis pratandha iku tauning iwak mateke akeh udan nanging prabawani panas merabawani sungkawaning guru-guru madya gunjang langit gunjing kala pangkep-pangkep lumah bengkak bleduk mangampak-ampak mlebu kati uping angin tertaning samudra mangambak-ambak yayas diunglem daratan panasing goro-goro sumundul kayangan jungkring soko kadi bujat bujato KONANG kori sulma tangkep kadi jumplang-jumplang umpak BALE marci pundur Dadi kene purkama Candra dimuka celak kira celak gambira loya amber dadi geger. Para widodara miyang widodari. Apsara utawi Apsari Bathara miwah Bathari. Rengat sulil bandining kenya kapitan kaya pecut njalin tinggal pertiwang kanan tubuh ngakak tutupe. Kabarasah kelang jagat noto. kayu DONG kayu muling awit saking bantring goro-goro sumunul kayangan ngundaran diri kacari tuang kodok yung asto cukmani asto gini sitir toko mendadu katamakan jagat ingkang ketaman goro-goro sak naliko jagat ingkang ketaman goro-goro sirep sak naliko sirping goro-goro bawono toto tentrem gemah teripah loh jinawa Rengetos sampun ngantos kejot kalamun gumlaring bawana wonten gara-gara epiku dadi kegalengan ngelakut. Pratandha jagat sedya ganti alam mimah jaman. Nadyan gara-gara kang dumadi rumadyaning jagat pakeliran. Kinarep ngurmati wijine Lurah Sumarba Drunaya saha putra cacah ketiga. Kang san macak kujingan rumadyaning hara-hara ombalo. Oh, Hari mudito. Kang garing karo Bagong tak undang arep tak jak alam-alaman. Aku arep tak jak alam-alaman. Heeh. Piye Gong arep jak alam-alaman? Arep dijak alang-alangan. Alam-alaman. Lah iya alang-alangan. Alam-alaman kanggo srana tukar kawruh adu pengalaman. nek kowe karo aku sugih pengalaman kena dinggo gawe sangu urip ana ing masyarakat ayo aku ya perlu kok sangu urip nang tengahing masyarakat masyarakat lah yo masyarakat masa ngono gong masyarakat, rakat rakat masyarakat mekakat oh. malah ora iso muni samarakat oh surat karo karuan mung masyarakat kok angle ora jamak jan aku ora iso kok truk nek muni masyarakat lha kuwi apa kuwi oh ya le iso marah dijarak nek dikenteng-kenteng marah enjo bandamu koyo ngono Jotar apa kowe? Aku tak takon karo kue kang garing. kowe mbiyen sekolah ora? Iya. Sekolah ya, Gong, lek sekolah wis entuk jinasah. Ijazah. Ha Apa mau? Ijazah ayo. Apa Gong mau? Biasa. Oh, ngarani ijazah kok biasa. Bagong ya sekolah, ora mung sekolah, telung sekolah. Samben kelas tak leboni. nampa ulangan ha nampa wulangan sing nampani sapa lu jare samben kelas dileboni lah ngopo aku lek tegesang ora bejaji kaya ngono oh samben kelas dileboni ming perlu golek tegesang aku arep takon nek pancen kowe mbiyen sekolah jalaran kowe kuwi karo aku saiki nek buta urup ora ngerti maca ora ngerti nulis kuwi wis kapitunan sing gedhe banget sak ora-orane nek kowe iso maca karo nulis apese kowe nang ora nandi ndi ning maca surat kabar upamane bisa weruh kahanan kono-kono iya aksara latin iki kabeh wis ngerti ngerti eh, piro cacahe 26 rata ya cacahe piye wae nemeng takoni kok ngono wijangane piye a b c d e f g h i y k l m n o p q r s t u v w x y z mungkasane oh kok yo dimamah wae arek ah, bagong ayo aku mau piye aset lho kok aset kepiye to kuwi dayong ku nek nggon tengah kita waca ya lambeku ketekuk kolu. Sing marai lambe gedawan iki ngomong repot ya gong. Cethane nek nggo mangan cepet banget. Ora memper cepete menek nggo ngentek-entekke. Ane aksara Jawa. Lah kuwi kowe ngakoni dadi wong Jawa ki ya kudu ngerti aksarane kuwi ya ora beda kabudayan kita ya. Lah. piro cacahe 20 wijangane ana caraka dadha swara padha jenga monggo padha lho sandangane 8 suku taling tarung pepet cecak wijah layar pangku cakra ceret pengkal pangku cakra ceret pengkal haah lelet yeah. ngelek dikepiye akae pamane ngoke terus dikeki nul ngono dilelet jenenge dadine la upama diwulu ana caraka ini ciri iki ditisiwili nek disuku kunu curuku gemangtro mecucu kowe oh bareng mecucu gemang bagong ya iso ana iso wae nek ora kata sawala mangga tangane kowe wasis tenan. Jajal aku tak teka terus. Miturut ngendikane para pepundhan ana caraka iki nek limaca diwalik nek ngerti lakune dadi gegaman sing ampuh lho ngono kenanggo panulak beboyo. Apa kuwi iso maca caraka balik? Isa wae coba. मोटा पकमान्या चटपालावा सतदा कर चनहालो Garen yo iso iso wae ngotot-otot wae. Cocok pati laku. Eh garen kok ngotot-otot kowe. Bakaran kecokot ya. Aku takon meneh tru. Takon opo? Cacal aku takon. Nek uga heeh mm -mm. karo ra legena unine piye ayo goro nek pindho goro-goro wasis nek wa legena ayo wa uh, wa legena apa ku ayo wa legena ki ya wa ah, ah. ane ah, dicakra wa cakra di bengkal piye wah pramune kuwi go nek mau dicokro kuwi wro sing ngomong nek mau dicokro sapa aku takon wacakra di bengkal ora muni muni wae unine sepiye unine iya ngono iya kuwi ayo wacakra kene di bengkal ping kalancaran pope kala ora iya ngono oh wandamu kudu oh, waca kro aksara to kuwi waca kro temenanan wandamu ngono lho mulane kuwi wong guneman ki angel tru ora kok mengko kowe tekon wae mayar sing takon ro sing wangsulan jajal aku gak takon meneh takon apa nek nyata kowe ngerti aku tak teko guru tegese piye guru ki kepiye tegese ngono jawaran sok mulang kenang apa aku sok mulang anakku kae kok ora disebut pak guru ayo lek mulang sok kapan ayo anak kae upama mbak ayu dong teko nanggonku Loli anu mbok di teko nyuwun dhuwit mbok di ngono lek mulang ayo bandamu ngono lho nek ayo padha wae le mulang to nek tak jak nanggonmu ya nek diparing-paringi matur nuwun ngono li rak ya mulang to oh, kok aku ra disebut pak guru lanjut piye yo lah kuwi tegese guru ki wajib digugu utawa ditiru mula dadi guru kuwi sing ati-ati upama maringi wulangan karo murid ya kudu ana contone upama kuwi anak-anakku murid kabeh nang jron kelas ki ora kena dudut gurune ya nek do ngagek mulang ka jodot panggre gurune agek mulang karo udud murite udud kabeh sak kelas udud kabeh kemelus jero kelas wei yo yo ayo aku tekok meneh lho malah anggreku takon kok deg-degan aku kok aku tak takon wong urip nang tengahing marasakat masyarakat lah ya wis sakarmu aku isane muni marasakat ngono kok kuwi sing pokok paling perlu apa ngono sing marake seneng nang awak nek kuwi mayar wong pianggir wis sugih dhuwit arep ngopo anggir aku dhuwit-dhuwit akeh arep tuku apa-apa keturutan arep mangan enak-enakan kelakon arep gayuh sing kaya apa to wis bisa kelakon wong kang ruwaton sugih dhuwit oh kelaru nek gareng dhuwit kelaru sandang pangan wong kang ora kurang nyandang ora kurang mangan arep ngapa sing pokok kok kuwi oh kelaru sandang pangan kelaru dhuwit kelaru dhuwit sing bener aneh mungkin aku wang uripi sing marake seneng nang ati kuwi kesehatan ning awak ngono arepa kuwi sugih duit iso tuku montor ning kuwi bendina kademen wae apa seneng atimu ora seneng apa meneh sandang karo pangan wong lara kira doyan mangan kira apa ana wong lara waduh do macak wong aku arep pangot kademen ngono ora kelakon mula sing penting kesehatan jalaran nek wong awake sehat nyambut gawe giat perkara mangan ki sapa sing weruh waton umum dipangan wong mesti jasate bisa maksud nang hanggo dadekke kesehatane ngawak uga mangan ora batek enak janji wis tengah ngelih awake sehat wis lendam lendem bae ora ketang kena es kebak yuk mbiyayat yo nek pancen pokoke wong uripi sing marake seneng kesehatan saiki kesehatan ning awakmu are tak coba bocah loro urip butuh aku nek pancen kesehatanmu cukup bisa ngalahke kerusanku babok legan golek momongan bagong wani wani wae rawal nek pancen kuwi wani musuh karo aku tak jak mbik-mbian cah loro maju bareng canda bareng tukumu rampung nyawamu wis wonten ingkang jumegluk telenging samudra laya sayekti kulon banteng minangka ngurmati wijilnya Lurah Semar Badranaya saha putra cacah tetiga mila saben wijil kahormati gara-gara nadyan wujude sajatine dewa kang mangejo wantah tumurun madyapada kinari upamomong wiji kraton tanah jawi Bambang Bermani putra Bathara Brama ingkang denmung sepisan ngantos dak tumedak dumugi Pandhawa 5 sampun turun sanga saking Bambang Permani parandene datan sisip sak rikma pinara sabta denya andhirakaken turun Bambang bermani kagungan putra tiga den gombaki den kuncungi kinarwa seksi denya dados pamomong wiji kraton ingkang denanggep Pambayun kaparingan nama kilurah Nolo Garing panenggak pitruk kantong bolong muragil kilurah Bagong mengku kekasih nyokang putra tetiga, nolo garing nolo tegesi ati go gaib reng garing satrio kuwawi kadiri akan kelurahan lo garing wateki becik bebudene bisa nyadung gaibing diwawit banter tapane kelurahan lo garing dedeki cilik cendek pertondo prasojo uripe ora kakan penjongko ora kakan perceko mripate kira nglirik madu munduring jaman irunge bunder pan pratondo kepleng panemune percaya marang panguasaning Bathara wetenge mluntus sugih guna lan kepinteran pangane kewa cekot ngiwakke tumindak kang ala nengenke kabecikan temen lelabuhane ora gelem colong jugo, ora gelem ngapusi ora gelem gorok mula ditresnani karo tangga teparone dijunjung dadekke kepala RT. Sikile pincang. Pertanda uripe ana ing tengahing bebrayan, setiti ngati-ati aja nganti kleru karo sanak sedulur. Petruk kantong bolong petruk araning patrap kantong iku bolong terus wis kinudrat. Rejekine kelurahan kantong bolong boros. Oleh setitik kerabiaan olahukah ukah bet ukah kabeh meripati mencereng kaya moto pedet nanda kini ono duit ngincer pirungi dowo landepangi sepi lambi tipis micoro gulu menjing gede nek nyeworo gede arum cilik bening dodo jembar berbudi bawa leksana weteng gedhe wateke tadahe akeh tangan dawa dawa tangane sikil dawa ombo jangkai kilurah bagong bo wis ngarani tiba gong matuk kilurah bagong tiba papan apa wae bisa nocoke marang kahanan Awur bocah bisa gocek cara bocah. Awur wong tuwa bisa ngandhakke ngelmu daki-daki kaya wong tuwa. Awur dagang bisa ngandhakke tuna bati. Awur kanca seniman bisa ngandhakke gerungan, senggaan, keplukan, gending dulanan, Ora ketang panitis, pa, ngawur cukong bisa ngandhakke ramalan. Nalika semanten kiwrah Badranaya mogok-mogok kaya tenggok. Kalamun Cinandra pasuryane dadi tembang pucung. Semar iku pateng grubyak pateng grubyuk wong kene bareng wong tuane mios blas ilang tak kedepake suarane gemeter bocah telu wae kaya raja arep bedah negoro boyong putri bareng wong tuane ketok cep kelakep kaya orang-orang kepidak nolo gareng pe guru jajal tak takun bocah klitah-klitih kulon kuwi. Eh, tole-tole le tole to. Sing mlaku turut keranjang gawa galengan. Eh, takoni kok tingak-tingu. Sinten kilurah? Lah yo kowe kuwi kok malah tingak-tingu. Wong pancene mlaku turut galengan gowo keranjang kok mlaku turut keranjang gawa galengan. Eh, karang wong tuwa ki guneman sok sasar susur klerak-kleru. Wonten apa? Kulo anakku mau gareng Petro utawa Bagong. Sak menika sami ngedekaken perusahaan. Welah dadi ekonomine anakku. ora nyono. Perusahaan apa? Sami ngedekaken perusahaan pabrik tenun. Welah mestine bayare sithik rong sithik dikelumpukke. Dicelengi bareng wis mlumpuk bayari bocah telu didadekke siji mujudake dadi pawitan utawa modal. Eh ya kaya ngono kuwi, ora kaya jaman semono. Eh digolekke akeh ya bablas golek wis titik krabiaan. Eh kurang bejane sok sandangane entek kabeh. Eh saiki wis eling anakku mbok menawa bisa nata ekonomine ora mokal wong petruk garing wis urip nomadianing alam sing wis maju jek padha ngedekake perusahaan tenun sing ditenun ki bangsane apa apa luwih pantiyasa senes apa lurik model Garut kaya apa senes lha nono apa Opo lurik pingkol senes lan ngopo sami nenune cep dateng andhap pandanan oh lambuk mau tak omongke turu ngono sekarwan tiwaslahku ngalem tek golek kurang ameh eh pancen bener nek wong turu iki depe kaya ditenun bukan saiki inggih kilurah nolo garing kilurah nolo garing kilurahan ana garing sapa ya kuwi surapatut mripeni sing do ngantuk somene iki nek gugah wong ora kok ngono kuwi wong turu lek gugah nek gugah jempol sikil didudut apa kuping dumi umi syukur didepi panganang bukae mata biyawu. Ana apa? Timbali keng Rama. Omong ah. Kok nembangke ngono. Supados muskaraken Kiai. Wah, lah wis tinggal bekas Lunga lakon telung taun janji tak sawat tembanganku barang miring kagok kanon. Padha teko mrene jajal tak grambyangi nem karo guru. Ning ning ning nok Aduh Kadurama Kadurama tanembang tembang aku Aduyana tak nembang tembang aku Woing Tanjung Woing Tanjung wenara anjani wenara anjani putra Dani putra Anoman becik opoh wong anom kang demen cidro Senajan to tembang yen dipikir pancen mengku karep ngengetake ing kalimputing budi. Juk ala apa becik apa wong ki nek temen tumindake. Nek goroh wis ana paribasan sapa goroh gruwah sapa salah bakal seleh. adoromo tak nembang o oh, tembang tembang aku tak nembango o oh, tembang aku balung pakel gendio sisaning kalong karilo ketang kurmodo jarro pancing kelambi tresnamu tak nglek-nglek kancing benik tresnamu kok kok oleh dening kokot ah ora ndang teko timbangane aku ming gembrat-gembret dhewe kedhuwung aku tak kloyong-kloyong nek wong bejo nemu gong Neng nek wong ciloko kloyong-kloyong pentung wong dianggep arep nyolong. Nek wong sing bejo klinting-klinting nemu lading. Neng nek ciloko klinting-klinting didak arep maling. Pancen wong nek ciloko ora kaya wong, neng nek bejo ya ora kaya wong. Dasare wong sing bejo uripe kebeneran. jangka popo apa kelakon. Dasare omahe pinggiratan gedhe, latare jembar, omahe juglu, loro magrung-magrung gebyoke, Payu beton mubeng, pelituran alus. Kiwa tengen omah juglu ana gedhogan isine jaran gedhe-gedhe. kerekan pating cerantel isine kurungan manuk tur manuk ekung rego larang kabeh bojone loro ayu kabeh ndemenake kabeh bekti kabeh temen kabeh eh sing mbok nom reni senengane macak eh senengane nganggu kelambi abang nyampingi lurik padet abang selope yo abang bergadak kaya omah kobong. Eh. Beda karo wong sing cilaka. Wis omahe pinggir kali, omah ning kampung cilik, gedheke getepe, payone blarak. Wis telung sum ora dipayu. Dasar wanci kuwalu rendeng kejimbleng udane seminggu ora terang. Kali ini banjir suarane gembluduk ngegirisi. ora iso turu suwengi jalaran ning ketrucuan ngulah ngalih ngendi-endi trocok mongko anake limo cilik-cilik Eh, bareng esuk biar arep udan meriwis bojone meksa nang pasar golek itung bapakne kepeksa momong anake ting greweng candak siji sing siji nangis candak siji sing siji nangis kalingan wingi sore singgah kula Jawa selempit keng gedhek. Argo ngeneng-neng anake dicuwil, awake dhewe weruh kula Jawa rene wetenge ya ngintir-intir kecemutan. Meksa nyuwil ngemut. Anake weruh kula Jawa dimut bapakne li nangis ngayang-ngayang. Terus dicandak cek dicangklek tembangke dandang kula. Mm hmm, hmm, -hmm. Nembang koming mm -hmm. hmm nek nganggo kambatan semlang nek lambene mengondak gulane mencolot. Timbangan aku nembang gedung aku mintasraya dasare gamelane komplit silindro pelok barang bem prunggu anyar kabeh menceret kabeh kancaku ya komplit sing tuwa-tuwa yo ganteng-ganteng sing nom bergas. nenek sing uru ngantuk. <laughs> Neng sing wis ngantuk arep onom tur bagus wong ngantuk ku jebul dadi elik kae wong jewek. Kurang bejane lahar dingin receh. <laughs> Tur dibantu Bu warang gono pirang-pirang. Ya wong kalebu kadang-kadangku dhewe ya anak-anakku dhewe didombani tekku dhewe. <laughs> berjajal. Ah, nyuwun gending Semar niku bareng mati karo Putut Manggung. Larase silindru patete menyuro, wilete didamel nyemek-nyemek. Monggo. Kang sare suwane jotos larase mleng sing ngegong isih melek Sih galak selu ning nek anggere sing ngegong melek wae ora ngantuk-ngantuke cacate yono nek ana ngono borose ora jamak ana pira-pira kintek wae ah monggo nyuwun sambet malih ah, gawe seragam mesti apik. Rene ngarep mau bengi-bengi. Nyelayo Mas kutut manggung wiwit-wiwit muni nonone nonino yo Mas yo Mas ku dhewe sambunge ombe eh ata omben omben omben nono eh manukku dhewe. Lah opo ra manuke dhewe iki kene ya sekene wong. Ya monggo dipun sambet malih. saya yaketen kok ngejak bali. Mangga, mangga, mangga. Mangga. Yo, yo, my. ceruk kula melu napa entu tapi cerding kenuli wasita Helen bicarane wong apa iki Angger tinggal lunga nganak grubiat tangi turu terus kekiter kaya babon kekipu nang awu Oh anggere anake lunga bengi bengi pitut manggung jaluk diblegi. Toh, bajutna kaya ngono. Kowe kuwi wong tuwa, Mas. Mbok ya lungguh awakmu, wujute awakmu kuwi jatine mengku karep kabeh. Betara wis ngelingake mbok menawa kuwi kalimputing budi. Lho. Rambutmu mbiyen ireng kok dadi putih kuwi sing labur sapa? Ora enak. kuwi supaya kowe suci nalarmu ngono untumu mbiyen pirang-pirang kok karek siji nyenil kuwi sebabe apa lah kuwi betara ngengetke supaya suci nalarmu mbiyen kulitmu ki alus saiki do kumpulan do rapat ha iki nandake kowe kon ngumpulke rasa sejatimu mak ya rasa lahir lan batinmu ngelingana nek titah ki besok bakal digulung jagate tegese mati sing mati kuwi ragamu nek nyawa bali nang ngersaning bathara mongko adoh dalane angel nang kangane nang swarga pengerantunan nek wis cedhak karo kori selo matangkep mongko kuwi dijaga buta loro gedhi-gedhi jenenge Run Wonokirun aku wis tepung kuwi mak mongko nggawa goto gedhi kowe takoni wong saka donya oleh-olehmu apa sore sore kutut manggung jaluk di digembel sirahmu nil acur mumut ora kena dikukuh Lah nek wis badan alus iso urip meneh. Kruget kruget uripe kruget kruget ngono. Bareng kuwi tangi takoni meneh. Wes kandhane oleh-olehmu apa? Coba bicara dengan kenduli, pasti tak apa orang antem godo menang. Genepeng pitu wangsulan tepat, templung ke neraka ngisor geni dhuwur geni kiwa tengen geni ngarburi geni kowe megli, megli, nang tengah panase raja mak anak putumu sing nang donya ya kabeh tenan kuwi mau karo aku ting pringkil kok ngene iki isine ngelmu tok aku besok takoni karo run wono kirun wong sing donya lele apa ngene ngene ngene ngene ngene ah ora perlu kakan rembuk nek pancen kuwi nyoto anak ayo nembang juga sing apik kowe mau nembang apa mo dhisik kembang barang miring kagok kanon kae aduh romo utawa waduh yono oh ya aduh nono